Die Openbaring, hoofstuk 18. Hierna het ek 'n ander engel uit die hemel uit sien afkom. Hy het groot gesag gehad en die aarde is deur sy heerlikheid verlig. Hy het met 'n sterk stem uitgeroep: "Geval, geval het die groote Babylon, dit het die blyplek van die bose geeste geword, die skuilplek van alle onreine geeste." die skuilplek van alle onrein roofvoëls en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere onder al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer en die sakemanne van die aarde het ryk geword uit haar grenselose weelde toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê gaan uit haar uit my volk sodat julle nie aan haar sondes deel kry nie en die pla wat oor haar kom, julle ook tref nie. Haar sondes het tot aan die hemel opgehoop en God het haar ongeregtighede onthou. Behandel haar soos sy julle behandel het en vergeld haar dubbel soveel as wat sy julle aangedoen het. In die beker waarin sy vir julle ingeskink het, moet julle vir haar twee keer soveel inskink in die mate waarin sy gepronk en in welles gelewe het in die mate moet julle haar pyn en droefheid aandoen sy sê by haarself ek sien dus kon hulle by troon ek is nie weer weer nie en treed sal ek nooit nie daarom sal al die plaar op eendag tref pes droefheid en hongersnood sy sal met vuur verbrand word want sterk is die Here God wat haar oordeel die konings van die aarde wat onsedelik met haar gelewe en hulle daarin verlustig het sal huil en te kere gaan oor haar wanneer hulle die rook sien soos sy verbrand word hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word en sal sê hoe vreeslik hoe vreeslik die groot stad babylon die sterk stad in een oomblik het die oordeel oor jou gekom. Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie. Goue goed en silwergoed, edelstene en parels, fynpersklere en helder rooi syklere. Allerhande skaars soorte hout, allerhande dinge van die voor en allerhande dinge van duur hout, van koper, van yster en van marmer kaneel en speserye, wierook, reukolie en reukwater, wyn en olyfolie, koring en meel, beeste en skape, perde, waans en slawe en selfs die lewens van mense. Daar sal gesê word: Hierdie produkte wat die lus van jou lewe was, is nou daarmee heen. Al die weelde en skittering is nou vir jou verlore en sal nêrens en nooit meer gevind word nie. Die sakemanne wat met hierdie goed handel gedrywe en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm en sê: "Hoe vreeslik! Hoe vreeslik! Die groot stad uitgedos in fyn klere, pers en helder rooi en opgetooi met goud, edelstene en perels. In een oomblik is soveel rykdom verwoes." al die skeepskapteins en almal wat eers heen vaar, die matroos en almal wat van die see lewe, het ver weg gestaan en het geskreeu toe hulle die rook sien soos hy verbrand word. Hulle het gesê: "Watter stad kon met die groot stad vergelyk word?" Hulle het stof op hulle koppe gegooi en geskreeu. Hulle het gehuil en gekerm en gesê: "O, oh, hoe vreeslik! Hoe vreeslik! Die groot stad!" almal wat skepe op see het, het ryk geword van haar skatte. In een oomblik is sy verwoes. Verheug jou daaroor hemel en julle gelowiges, apostels en profete. God het die oordeel waarmee sy hulle getref het oor haar voltrek. Toe het 'n sterk engel 'n groot klip, so groot soos 'n meulsteen, gevat en dit in die see gegooi en gesê: So met geweld sal Babylon die groot stad neergegooi word en niemand sal hom ooit weer kry nie. Die musiek van siterspelers en sangers, van fluitspelers en trompetblasers sal nooit weer in jou gehoor word nie. Geen ambagsman van watter ambag ook al sal ooit weer in jou gekry word nie. Die gedreun van 'n meul sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Die stemme van bruid en bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie. Jou sakemanne was die heersers van die aarde en deur jou bedrog is al die nasies mislei. Babylon is skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges, almal wat op die aarde doodgemaak is.